23 su sada. Sova Info. Završen je treći dan festivala Mladi glumci i glumice gradu Rijeci. Prema rasporedu održana je predstava Naš odgoj u HKD-u, projekcija kratkih filmova u Palahu te glazbeni program grupe Ono. Sutra na redu prva festivalska premijera predstave Ljepotica iz Linena u Palahu s, početkom u 21 sat. U ogranku Trstat gradske knjižnice gostovao je Petar Rejić, osnivač Omoleba. E, projekt je usmjeren na razvoj proizvoda za pomoć pri čitanju osoba s disleksijom. Omolab funkcionira kao društveno poduzeće čiji su komunikacijski alati besplatni za krajnje korisnika. Sutra će se održati predavanje Space Generation Advisory Council Svemirska industrija na dohvat ruke u gradskoj vječnici. Program će predstaviti Mirna Medanić, Nives Novković, Lovro Pavletić te Barbara Pongračić. Početak je 18.30. Pa Vrijeme sutra pretežno sunčano, na Jadranu umjerena do jaka bura u daljem slabljenju, jutarnja temperatura između 3 i 9, dnevna između 10 i 15 Celzijusa ovu info uredila Marija Štefanac, čitali Toni Kurelić i Antonio Piljan.